سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الحمد لله สัปดาห์แรกนะครับ ของปีใหม่2024 หรือ 2567 เราเหลือสุรตุซุมารอีกไม่กี่อายัดแล้วนะครับ น่าจะเป็นวันนี้ตอนหนึ่ง และสัปดาห์หน้าอีกตอนหนึ่งก็จบแล้ว อัลลอฮฺมุสตาอัลหลังจากนั้น มาดูกันว่าเรา จะอ่านอะไรต่อนะครับ เพื่อให้เติมเต็มช่วงเวลาอีกสองเดือน เราจับาบาน ตอนที่เราจะหยุดในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับอินชาอัลลอฮฺ วันนี้เราจะอ่านย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ อายัดที่หกสิบสี่จนถึงเจ็ดสิบหกอายัดด้วยกัน لا إله إلا الله استغفر الله سورة الزمر 64 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرقت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك

إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون

ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون آه الحمد لله ما شاء الله سورة الزمر كانت الله سبحانه และ تعالى ได้บอกกล่าวถึง คนสองกลุ่มในวันกิยามัตวัยามลกิยาม م ا ل ق ي ا ล ة ีนักดับูอัลลอฮิอูจูมุฮุมุสว س ด د ة คนที่กล่าวเท็จต่อ Allah ใบหน้าของพวกเขาในวันกิยามัตจะดำมืดจะต้องถูกลงโทษจาก Allah سبحانه และ تعالى ในขณะที่ ใบหน้าหรือว่าคนที่มีความยำเกรงต่อ Allah ก็จะได้เข้าสวรรค์จะเป็นคนที่ปลอดภัย การตักวาคือเครื่องมืออัสซาดีบอกว่าอัตตกวาอาลตุนนจัดตักวาคือเครื่องมือแห่งการรอดพ้นอัลลอฮฺอักบะนะคนที่มีความยำเกรงต่อ Allah คนที่มีเตาฮีต่อ Allah سبحانه และ تعالى นี่คือสิ่งที่อิสลามเรียกร้อง ให้มนุษย์นั้นศรัทธาและมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์คนที่มีอัลลอฮ์ไม่มีวันขาดทุน คนที่ขาดทุนคือใครนนัีะกา ذ ารูบิอายาติลลาห์นะคนที่มีอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เป็น วะฮุอัลาคุลลิ ชัยอินวะกีล อัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ดูแลทุกอย่างฮัสบุนัลลอฮ์นะเราสอนให้เราอะไรนะ ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ว่ายังไงฮัสบุนัลลอฮ์วะเนมัลวะกีล คนที่มีเตาฮีตต่อ Allah เนี่ยเวลาที่เขาลำบาก เขาจะนึกถึง Allah และเวลาที่อยู่กับ Allah ไม่มีวันขาดทุน คนที่ขาดทุนก็คือ คนที่ไม่มี Allah วัลลดีนกฟารูบิอายาติลลาอุลาอิกะฮุมุลคาซิรูนแต่ก็น่าแปลก มีมนุษย์หลายจำพวก มนุษย์หลายกลุ่ม พยายามเรียกร้องไปสู่การไม่ศรัทธาต่อ Allah หรือให้ชีริกให้ไปศรัทธากับสิ่งอื่น นอกจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เวลาที่เราบอกว่าผู้ศรัทธาเรียกร้องมนุษยชาติไปสู่การเตาฮีต่ออัลลอฮ์เนี่ยเรารู้ว่าคนที่ศรัทธาเขาจะได้อะไร จากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ถูกต้องไหมครับ คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในโลกดุนยาอัลลอฮ์ตะลาจะดูแลเขา ในโลกอัคราเขาจะปลอดภัย อันนี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคน เชื่อมัน่นอิมานอย่างมั่นใจ ในฝั่งตรงกันข้ามกันเนี่ย คนที่เรียกร้องไปสู่การชิริกเนี่ย เขาเรียกร้อง ถ้าสมมติคนไปตาม หรือมีคนตามสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องเนี่ย คนตามจะได้อะไร ไม่ใช่เฉพาะยุคของเรานะครับ ในสมัยของท่านนาบีสุลต่านละฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมเองในระหว่างที่ท่านนาบีเรียกร้อง พวกมุชริกีนให้ศรัทธาต่อ Allah س ب ح ا a ه และ ت a ا ل ى พวกมุชริกีนเอง ก็มาคุยกับท่านนาบีสุลต่านละสัลลัมให้ท่านนาบีทำอะไรครับ ให้ท่านนาบีมาชิริกและเคารพบูชาบรรดารูปปั้นของพวกเขาด้วย

หลังจากที่พวกผู้ชริกีน มาต่อรองกับท่านนาบีสุลต่านละฮ์อะลัฮมาบอกกับท่านนาบีว่ายามุฮัมมัดหยุดเถิด ท่านไม่ต้องด่าว่าเราไปสู่อิสลาม เอาอย่างนี้ไหมเราไปกันคนละครึ่งทาง ถ้ายังไม่หยุด ถ้าท่านไม่ยอมหยุดเนี่ย เราตกลงกันได้ไหมขอไปคนละครึ่งทาง ยังไงอ่ะหนึ่งปี เราเคารพพักเดียอัลลอฮฺตะลาพร้อมกันหมดเลยทั้งมักกะ ไม่ชีริกหนึ่งปีอีกหนึ่งปี เรามาชีริกกันทุกคนเลย ท่านเองก็ต้องชีริกด้วยสุบฮานัลลอฮ์เห็นไหมมีการต่อรองอย่างนี้ด้วยอลุมณ์อล่วยสมานฉันละฮาวลาวะลาตัสมานฉันในเรื่องเตาฮีดสมานฉันในเรื่องชีริก ได้ไหมไม่ได้ เพราะฉะนั้นในขณะที่มุมินเรียกร้องไปสู่การศรัทธา ต่อ Allah เราบอกว่า สิ่งที่ผู้ศรัทธาจะได้หนึ่งสองสามสี่ในดุนยาในอัครอแล้วเวลาที่พวกท่านเรียกร้องเราไปสู่ชีริกะเราจะได้อะไร มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา เวลาที่เราตามท่านในการปฏิบัติ ชิริกอัลอยาดุบิลลาฮิมินดาลิก อันนี้นี่คือสิ่งที่นะถ้าพวกเขาได้ยินได้ฟังเองเนี่ยก็ไม่มีคำตอบให้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จึงให้ท่านนาบีสุลต่านสัลลัมตอบโต้กับคนที่เรียกร้องท่านไปสู่ชิริก ว่ายังไงอุลอาฟะไกรอัลลอฮิตะมรุนีอายุฮะอับุดุอายุฮัลจาฮิลูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกท่านเนี่ยจะเรียกร้องให้ฉันเนี่ยไปเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือ โอ้บรรดาคนที่โง่เขลาไม่รู้อะไร เอ่ยไม่รู้อะไรเลย สุบฮานัลลอฮ์เราได้ในยะอะไรในอายัดนี้ อันที่หนึ่งคนที่เป็นมุชริกีนเขาไม่ได้อยู่เฉยๆเขาพยายามที่จะให้ คนอื่นเนี่ย ไปเป็นเหมือนเขาด้วย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีอันนี้ก็ต้องระวังวัลลอฮฺอาลัมนะครับ ครับในบางอายัดเนี่ยในบางอายัดเนี่ยคือบางทีที่เราบอกวัลลอฮฺอาลัมว่าเขามีจุดประสงค์อะไรที่จะให้เราไปชิริกเหมือนเขาวัลลอฮฺอาลัมเป็นงานของชัยตอนนะและเป็นงานของสมุนชัยตอน บางคนเรียกร้องเราไม่ต้องตามเขาก็ได้ แต่ไม่ต้องอยู่ในอิสลามเข้าใจไหมอย่างพวกยิฮดียิฮดีนี่ไม่ได้ต้องการให้เราเป็นยิฮดีนะ พวกยาฮูดีเนี่ยเขามีความเชื่อของเขาว่าความเป็นยาฮูดีเนี่ย มันเฉพาะสำหรับคนที่มีเชื้อเชื้อเชื้อสายมาจากสมัยนบีมูซาเท่านั้น เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ต้องการให้เราเป็นยาฮูดี แต่เขาต้องการแค่เราอย่าอยู่ในในอิสลามอัลลอฮฺมุสซาลาฮาวลาวะลาโอตะอิลลาบิลลา สิ่งที่จะบอกก็คือว่าความพยายามในการที่จะให้มนุษย์นั้นห่างเหห่างห่างเหินหันเหไปจากอิสลามเนี่ย มีมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะชัยตอนชัยตอนนี่ตัวใหญ่เลย ที่ต้องการให้มนุษย์ชิริก เพราะฉะนั้นท่านนบีก็เลยถามคนเหล่านี้ว่า เอ๊ะพวกเจ้าจะเรียกร้องให้ฉันชิริกต่ออัลกระนั้น หรือเออคนที่ไม่รู้เรื่องทั้งหลาย เพราะอะไร การชิริกเนี่ยเวลาที่เราชิริกต่อ Allah นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين อัลลอฮฺตาลาบอกกับฉันผ่านวะฮยูวะฮยูมาแล้วเราเนี่ยได้มีวะฮยู ได้บอกให้กับเจ้าอัลมุฮัมมัดและบรรดาคนก่อนหน้าเจ้า ไม่ใช่เฉพาะในยุคสมัยประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดเท่านั้น บรรดานบีทุกคนอัลลอฮฺตะลาตักเตือนอัลลอฮฺตะลากำหนดบทบัญญัติมาว่ายังไงละอินอัชรักตะลายะบะตันนะอามลุกถ้าพวกถ้าเจ้าชิริกต่ออัลลอฮ์ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ การงานของเจ้าก็จะเป็นโมฆะลายะเบตันนะอามาลุทำความดีทุกอย่างพอถึงวันเกียรติไม่เหลือเลยสักอย่างเลย นี่คือผลร้ายของชิริก เพราะฉะนั้นเราเรียกร้องมนุษย์สู่การศรัทธาคนที่ศรัทธาจะได้ทั้งดุนยาและอาคิรอในขณะที่คนที่เรียกร้องไปสู่การชิริก ยังไม่รู้เลยนะ ว่าดุนยาจะได้หรือเปล่า ในดุนยานี้ยังห้าสิบห้าสิบจะได้หรือไม่ได้บางทีอัลลอฮฺตาลาก็ให้บางทีอัลลอฮฺตาลาก็ไม่ให้ เวลาที่คนชิริก แล้วอัลลอฮฺตาลาให้เนี่ยให้ทำไม ให้เพื่อให้คนเหล่านี้จมอยู่ในชิริกต่อไปวะลัยยาตุบิลละให้คนเหล่านี้กระยิมยิ้มย่องอยู่กับพฤติกรรมที่โฉดชั่วเหล่านั้นอีกจนกระทั่งโงหัวไม่ขึ้นวะลัยยาตุบิลละเป็นการอิสติดราจการให้ ให้ให้ให้เพื่อเวลาที่อัลลอฮฺจะลงโทษ ลงโทษโดยไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปเพราะจมอยู่ในชีริกแบบลุกไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าศรัทธาดุนยาก็ได้ อาคิรอก็ได้ แต่ถ้าชีริกดุนยายังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไอ้คนที่ไปขอสมมติเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บไปขอจากโต๊ะนั้นโต๊ะนี้ ได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้ แล้วเวลาได้เนี่ยโอ้โห โฆษณากันใหญ่โตเลยนะโอ้ว่าไปไหว้น้นไปถวายน้นเวลาไม่ได้อ่ะทำไมไม่ว่าอะไรบ้างทำไมไม่โฆษณาอะไรบ้างชิริกเนี่ย ดุนยายังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ แต่ในอาคิรอห์เป็นยังไงอาคิรอห์ไม่ได้ อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางอีมานดุนยาได้อาคิรอห์ได้ชิริกดุนยาไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ แต่วันอาคิรอห ไม่ได้แน่นอน ไม่ใช่แค่ไม่ได้ แต่ยังจะต้องถูกลงโทษ จาก อัลลอฮ์สุบฮานาอัลตะลาด้วย เพราะฉะนั้น ละอินอัชรักตะละยับตันนะมาลุ ความดีทั้งหมดที่เคยทำในโลกดุนยานี้ แต่เผอิญไปมีชีริก บนอยู่ด้วย เจืออยู่ด้วยเนี่ยพอไปถึงวันอัครอสูญหายหมดความดีทั้งหมดที่ทำมีฮะดิษที่บอกว่า มุมิน เวลาทำความดีหนึ่งอย่างอัลลอฮฺอาลาจะให้ทั้งดุนยาและอาคิรอในขณะที่คนกาเฟรเวลาที่เขาทำความดีในโลกดุนยาอัลลอฮฺอาลาจะตอบแทนความดีนั้น ให้ครบในโลกดุนยานี้พอไปถึงวันอาคิรอไม่มีอีกแล้ว เพราะพวกเขาไม่ต้องการอาคิรอแต่แรกอัลลอฮฺอาลาที่ไม่ได้เก็บเอาไว้สำหรับวันอาคิรอและคนคนนั้นก็ไม่สามารถจะไปต่อรองต่อหน้าอัลลอฮ์ว่าไหนอ่ะผลบุญของฉันที่ฉันเคยทำในโลกดุนยา ทำไมฉันไม่เห็นในวันอาคิรักทำไมอ่ะฉันก็ทำดีมาเยอะ ฉันบริจาคเยอะ ฉันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เยอะ ตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ แต่ทำไมพอฉันมาอยู่ในอาคิรักฉันไม่เห็นเลยผลบุญของฉันเอ้าก็ตอนตัวเองอยู่ในโลกนี้ตัวเองเคยคิดหรือเปล่าล่ะว่าตัวเองอยากจะได้ผลบุญในวันอาคิรักตัวเองไม่ได้คิดแล้วจะเหลือเอาไว้ทำไมอีกอ่ะก็จ่ายให้หมดแล้วตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอัสตัฟรุลลอฮฺอะตุบิลัยเพราะฉะนั้น นี่คืออันตรายของชีริก ระวังให้ดีทำดีมาตลอดชีวิต แต่ไปชีริกแค่วินาทีเดียว แล้วไม่เตาบัตตัว ตายในสภาพที่มีชีริกลายเบลยต้นนอามาลุกไม่ใช่แค่คนธรรมดานะครับ อายัดนี้เนี่ยไม่ได้พูดแค่ถึงคนธรรมดา พูดถึงใคร พูดกระทั่งแม้คนที่เป็น นบีอัแต่ละกำลังพูดถึง ท่านนบีสุลต่านละอัลลอฮฺสัลลัม คนที่เป็นนบี ถ้าสมมติถ้าสมมติเฉยๆนะเป็นไปไม่ได้อัลลอฮฺลาปกป้อง บรรดารอซูลบรรดานาบีไม่ให้มีพฤติกรรมชิริกอยู่แล้ว แต่จะบอกว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสถานะนบี ถ้าเกิดไปชิริกขึ้นมา เหมือนกัน มีค่าเท่ากันกับคนทั่วๆไปที่ชิริกอัลอยาดุบิลละลาฮาวลาวะลากุตะอิลลาบิลละวะลาตะกูนันนมินัลคาซิรินย้ำอีกครั้งหนึ่ง แน่นอนเจ้าจะอยู่ในหมู่บรรดา ในหมู่บรรดาคนที่ขาดทุน เพราะฉะนั้นอย่างเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องทำก็คือบาลิลลาฮะะบุดอัลลอฮฺอักบัรอันนี้ถ้าในภาษาอาหรับเนี่ยมันเหมือนกับอิยะกะนะกะนะบุดเอามาฟูลขึ้นมาก่อนนะอัลลอฮ์เท่านั้น ที่พวกเจ้าจะต้องอิบาดะชิริกไม่ได้วะกุมมินัชชาคิรินและจงขอบคุณอัลลอฮ์จงเป็นผู้ที่ขอบคุณอัลลอฮ์มีตับเซีนนิดหนึ่งที่สวยงามนะครับที่อัลลอฮ์ตะลาบอกว่าวะกุมมินัชชาคิรินขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณเนี่ย มาหลังจาก อิบาดะอัลลอฮฺอักบาร์ ปกติแล้ว เวลาที่เราบอกว่า ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เราจะนึกถึงเรื่องอะไร เรื่องดุนยาเรื่องริสกี มีเงินทำงานได้เงิน ค้าขายได้กำไร ขอบคุณอัลลอฮ์ถูกต้องไหมครับ มีสุขภาพดี มีบ้านดี มีพาหนะดี มีเพื่อนดี มีสังคมที่ดี ปลอดภัย อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับดุนยาเนี่ย เราก็จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แต่ในอายัดนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่เนหมัดที่เราสัมผัสได้ในเรื่องดุนยาเท่านั้น แต่หมายถึงขอบคุณอัลลอฮ์ในเรื่องศาสนาบลิลลาฮ์ฟะบุดจงอิบาดะต่ออัลลอฮ์เวลาที่เราได้ อิบาดะต่ออัลลอฮ์ใคร เป็นผู้ อำนวยความสะดวกให้เราได้ เป็นผู้ศรัทธาให้เราได้อีมานต่อ Allah ให้เราได้อิบาดะต่อ Allah ใครใครให้มาใครให้ตอฟิกกับเรา ในเรื่องของการที่เราได้มาละหมาดในเรื่องของการที่เราได้มาทำอามัลความดี Allah เป็นผู้ประทานตอฟิกให้เราได้ทำความดี ให้เราได้อยู่ในศาสนา ถามว่าแนะมัดนี้ เราต้องขอบคุณ Allah ไหมต้องขอบคุณต่อ Allah ตะลาด้วย เพราะฉะนั้นวะกุมมินัชชาคิริน على توفيق الله تعالى فكما انه يشكر على النعم الدنيويه كصحه الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينيه كالتوفيق للاخلاص والتقوى بل نعم الدين هي النعم على الحقيقه สุบฮานัลลอฮ์นี่เป็นตับเซรที่สวยงามมากอัลลอฮฺตะลาบอกว่าให้เราเป็นคนที่ขอบคุณ ไม่ใช่ขอบคุณ เฉพาะเรื่องดุนยาไม่ใช่ขอบคุณ เฉพาะเรื่องที่เรามีสุขภาพดี เรามีริสกีที่เยอะแยะ แต่ให้เราขอบคุณต่อเนืหมัดที่เกี่ยวข้องกับศาสนา การที่เรามีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์การที่เราเราได้รับเตาฟีกให้เป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์การที่เรา ได้อยู่ในศาสนาไม่หันเหไปทางขวาไม่หันเหไปทางซ้ายยืนหยัดอยู่บนศาสนานี่คือเนืหมัดที่แท้จริงเนืหมัดศาสนาคือเนืหมัดที่แท้จริงสุภานัลลอฮฺเป็นองครับ มีผู้คนมากมายตั้งเท่าไหร่ ตอนที่เขาอ่ามีมีชีวิตอยู่ พอเพียงเขาอยู่ใกล้ นะใช้ชีวิตใกล้กับศาสนา แต่เวลาที่อัลลอฮฺตะลาให้เนืหมัดดุนยากับเขา ปรากฏว่าเนืหมัดดุนยา มันหนักไป เนืหมัดดุนยา มันหนักไป มันก็เลยลากเนืหมัดศาสนา จนเหลือ กระจิตเดียวลาฮาวลาวะลาโคตะอิลลาบิลละ เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณต่อเนืหมัดที่เราได้อยู่ในศาสนาด้วยนะครับ อันนี้เป็น การให้ความหมายของอัสซาดีรอฮิมะอุลลอฮ์นะวะกุมมินัชชาคิรีนะเราไม่อยู่ เราไม่ได้มีเราปลอดภัยจากชิริก อันนี้ก็เป็นเนืมัดที่ใหญ่หลวงละเอาละวะลาอัวจอิลลบิลละเราเองปลอดภัยจากชิริกภรรยาเราปลอดภัยจากชิริก ลูกหลานเราปลอดภัยจากชิริก คนในครอบครัวเราปลอดภัยจากชิริก อันนี้ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว อัลลอฮฺอักบารเพราะว่าถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งที่มีชีริกนะอูซุบิลละลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลาลอลาโรคชีริกเนี่ยเป็นโรคที่คนไม่รู้จักอัลลอฮ์เกิดมาจากคนคนนั้นไม่รู้จักความยิ่งใหญ่ของ Allah سبحانه และ تعالى ว่ามา قدر ฮ ل ฮะ حق قدره เนี่ยชีริกเกิดมาจากสิ่งนี้ ว่ามาคัดรุลลอฮะฮักกะคัดริพวกเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่แก่อัลลอฮ์อย่างแท้จริงมาคัดรุลลอฮ์หมายถึง ไม่รู้จักความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ถ้าเขารู้จักอัลลอฮ์จริง ๆ เขาจะไปชิริกทำไม ใช่ไหมล่ะ ไอชิริกชิริก นี่ชิริกเพราะอะไร เพราะต้องการผลประโยชน์ จากสิ่งที่ตัวเองชิริก ไปแสวงหาผลประโยชน์ อยากจะให้ช่วยอยากจะให้ ให้โชค ให้ลาบซึ่งคนที่ไปขอจากมัคลุกทั้งหลายแหล่เนี่ยทำไมต้องขอจากมัคลุก ทั้งๆทที่เรามีพระเจ้าอยู่ทั้งๆทที่เรามีรบบุลอาลามีนในขณะที่สิ่งที่ชีริกทั้งหลายเป็นรบหรือเปล่า รบก็คือพระเจ้า เรามีพระเจ้าทำไมไม่ขอจากพระเจ้า ไปขอจากสิ่งที่ไม่ใช่ พระเจ้า สิ่งถูกสร้างกับพระเจ้า มันต่างกัน โอ้ มันมัน คนที่มีสติปัญญาที่ถูกต้องที่เข้าใจมันเข้าใจโดยที่ไม่ต้องอธิบายมาก ระหว่างพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้าง กับสิ่งที่ถูกสร้างอำนาจอยู่ที่ใคร เพราะฉะนั้นคนที่ชิริกคือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ เราไม่ได้พูดถึงคนที่เป็นต่างศาสนิกนะ คนที่เป็นอ้างว่าตัวเองเป็นมุสลิม เองนี่แหละก็ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ถ้ารู้จักอัลลอฮ์จะไปชิริกทำไม ไม่มีทาง ถ้าเขารู้จักอัลลอฮ์ตะลาจริง ๆ เขาจะไปชิริก ไปหาสิ่งอื่นนอกจากพระองค์พราะฉะนั้นอัลลอฮฺตะลาก็เลยบอกว่ามากดารุลลอฮ์ฮักกะกดรีฮักกะกดรีหมายถึงรู้จักจริง ๆ เชื่อมั่นจริง ๆ เนี่ย ใครที่เชื่อมั่นจริงๆ เตาฮีดจริง ๆ จะไม่ชิริก ถ้าใครรู้จักอัลลอฮ์รู้จักยังไง มาดูกัน و ا ل อ ر ض جميعا ق ب น ت ه يوم القيامة นี่คืออัลลอฮ์นี่คือคุณลักษณะของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจแผ่นดิน แผ่นดินที่เราเห็นใหญ่โตขนาดนี้ อยู่ในกำมือของพระองค์ ตอบดอตูอัลลอฮฺสัลาทรงกำแผ่นดินเอาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในวันเกียรติวัสมาวาตุมาตุยะตุบียมีเนี่ยท้องฟ้าม้วนท้องฟ้าทั้งหมด แล้วอยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ นี่คือความยิ่งใหญ่ของใคร ของอัลลอฮ์แล้วมักลุกอยู่ไหน มักลุกอยู่ไหนสุบฮานัลลอฮ์ ลาฮาวลาวะลากัวตะอิลลาบิลละเพราะฉะนั้นคนที่ชิริกก็คือคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกลาฮาวลาวะลากัวตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอาซีม سبحانه และ تعالى อัมมายุชริกูอัลลอฮ์ تعالى นั้น สมบูรณ์ไม่มีอะไรที่บกพร่อง สูงส่งจากสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาเหล่านั้น ตั้งพักที เพราะฉะนั้นมีแต่คนที่ความรู้ไม่ถึง สติปัญญาไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เท่านั้น ที่เอาอัลลอฮ์มาเสมอเหมือนกับมักลุกเวลาที่เราไปขอกับมักลุก แสดงว่าเรากำลังดึงอัลลอฮ์ตะลาลงมาให้ ให้เท่ากับสิ่งที่เราขอจากมักลุก ซึ่งไม่ใช่อัลลอฮ์ตะลาอาลียุนผู้ทรงสูงส่งตะอาลา ตะอาลัลลอฮุอัมมายุชริกูนเวลาที่เราไปขอไปวิงวอนไปสักการะสิ่งอื่นที่เป็นมัคลูกแสดงว่าเรากำลังดึง เรากำลังดูหมิ่นอัลลอฮ์เรากำลังละทิ้งความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เราดูหมิ่นพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อยู่ละ تعالى เราคิดว่าละ تعالى นั้นไม่สามารถจะให้กับเราได้ อัลลอฮฺตะลาอาจจะให้บางอย่าง แต่บางอย่างพระองค์ไม่ให้กับเราเราก็เลยต้องมาขอน้ำนั่นจากต้นีเรานึกว่าอัลลอฮฺตะลาจะไม่สามารถจะให้ได้แสดงว่าอัลลอฮฺตะลาบกพร่องในความรู้สึกของเราเรากำลังดูหมิ่นพระองค์ เป็นอย่างนั้นจริงไหมสุบฮานะไม่มีไม่มีทางสุบฮานัลลอฮฺอัลลอฮฺตะลาทรงบริสุทธิ์จากความคิดชั่วๆของมนุษย์ที่ชีริกที่มีความคิดแบบนี้ สุบฮานะฮุวาตาลาอัมมายุริกูดใครที่ชิริก แสดงว่าเขากำลังป้ายความแปดเปื้อนให้กับอัลลอฮ์นะอูดุบิลละกำลังป้ายสีอัลลอฮ์กำลังทำให้อัลลอฮ์สุบฮานาวะตะอาลานั้น เสียหายด้วยการชิริกนะอูดุบิลละอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เสียหาย จากการชิริกหมายถึงว่าเราเนี่ยกำลังป้ายความเสียหายไปยังอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกูในตัฟซีรของอิบนุกะซีรเนี่ยอิบนุกะซีรได้ยกตัวอย่างฮะดีสหลายๆฮะดีสที่พูดถึงอำนาจของ Allah سبحانه และ تعالى ในวันกิยามะอย่างเช่นเป็นฮะดีส صحيح ของอัลอิมามอัลบุคารีรายงานจากอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรดิยัลลอฮุอันฮุกล่าว فقال يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والسرى على أصبع وسائر وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره มีฮับร์ฮับร์ก็คือนักบวชในศาสนายิวศาสนายาฮดีเป็นอาเลมเป็นปราชาวคัมภีร์มาหาท่านนาบีสุลต่านแล้วมาบอกกับท่านนาบีว่า เราพบในคัมภีร์ของเราว่าพอถึงวันเกียรติเนี่ยลักอาลาจะเอาทุกอย่างที่เป็นมรรคลุกเนี่ยอยู่ใน พระหัตถ์ของพระองค์นะทั้งหมดอยู่ในมือของพระองค์หมดเลยท่านนาบียิ้มตอนที่ปราดยาฮูดีคนนั้นมาบอกเรื่องราวเหล่านี้นะครับ เพราะสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริง แล้วท่านนาบีก็อ่านอายัดนี้ว่ามากัดรุลลอฮะฮักะกัดรีฮ ว و ا ل ะ ر ض جميعا قبضته يوم ลกิยามะเพราะฉะนั้นรู้จักอัลลอฮ์และเราจะไม่ชีริกต่อพระองค์ ยิ่งเราจะเห็นต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เสี่ยงที่เราจะตกอยู่ในหลุมพรางของการชีริกรู้จักอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหนึ่งในจานวน สามประการที่จะถูกถามในในไหน ในกูโบอะไรก็จะมาถามว่ามารบบุก ใครคือพระเจ้าของเจ้า เพราะฉะนั้นต้องรู้จักอัลลอฮ์ไม่ใช่ท่องอย่างเดียวนะ หมายถึงรู้จักพระองค์และเราจะตอบคำถามนั้นได้ ตอนที่เราอยู่ในในกูโบสลาฮาวลาวะลาตัวใจอิลลาบิลลา ทั้งหมดจะอยู่ในกำมือของ فإذا هم قيام ينظرون อัลลอฮฺตาลาจะให้เป่าแตรในวันกิยามัตวันฟิคฟิสซูร แราจะถูกเป่าในวันเกียรติในนี้เขาแปลว่าสัง จริงๆแล้วแปลว่าสัง สังก็คือหอยสัง เพราะว่าคนไทยสมัยโบราณเนี่ย เวลาเขาเป่าเขาใช้อะไร เขาใช้สังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาแปลเป็นภาษาไทยก็แปลใช้คำว่าสังจริง ๆ แล้วอสูรเนี่ยในภาษาอาหรับหมายถึงเผาเผาสัตว์แปลในของคนคนที่อื่นเขาใช้เขาสัตว์ บ้านเราใช้เข่าควายหรือเปล่า ไม่รู้นะสมัยอดีตนะใครทันบ้าง นะแตรที่ทำจากเขาควาย มีเขาอะไรอีกที่ใช้ทำแตรได้บ้าง เขาวัวไหมไม่รู้นะเอาควายอย่างเดียวสมัยก่อนเขาใช้เขาเขาใช้แตรเขาสัตว์เนี่ยเอาไปทำอะไร อ่ะ ไปเป่าที่ไหนอ่ะ พวกทหารพวกนี้ด้วยเปล่า สมัยโบราณนะนะอาจจะเวลา เวลา ตีกองทัพมาก็ใช้อะ ไม่ไม่มีใครทันใช่ไหมเป่าสัญญาเพราะฉะนั้นแตรเนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะให้มาละอิกัดอิสราฟีล ความยิ่งใหญ่ของมันอัลลอฮฺอาลัมใหญ่ขนาดไหน เป่าครั้งที่หนึ่งนูฟิกาฟิซูรฟาซาอิกะมันฟิสสมาวาติวะมันฟิลอับทุกคนที่อยู่ ในท้องฟ้าและแผ่นดิน ใครบ้างที่อยู่ ในท้องฟ้ามาลาอิกัดทั้งหมดใครบ้างที่อยู่ในแผ่นดินมนุษย์ ยินทุกอย่าง ตายหมดสัยกะตายอิลลามันชาอัลลอฮ์ยกเว้นผู้ที่อัลลอฮฺไม่ประสงค์จะให้เขาตาย เช่นบรรดาชูฮัดะบางบางรีวายัตบอกว่าคือชูฮัดะบางรีวายัตก็บอกว่าจิบรีก็รวมอยู่ในคนที่จะไม่ตาย แต่บางทัศนะก็มองว่า ทุกคนตายหมด แม้กระทั่งอิสราฟีลก็ตาย แล้วอัลลอฮฺก็จะให้อิสราฟีลมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อมาเป่าแตรครั้งที่สองซุมมานุฟีคาฟีฮิอุคราเป่าแตรครั้งต่อมาฟาอิดะฮุมกิยามุนยังดูรุนมนุษย์ก็จะลุกขึ้นจากความตาย ยังซูรูนมองหาว่าจะให้ไปไหน เสียงเรียกเรียกให้ไปทางไหนอัสซฟรุลลอฮ์ละฮาวลาวะลากุวะจะอิลลาบิลลาภาพ ที่จะเกิดขึ้นในวันเกียรติเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนอัลลอฮฺอักบารนะอายะที่หกสิบเก้าว่าอัชรกติลอัรดูบินูริรับบิฮะแผ่นดินในวันเกียรติจะสว่างด้วยรัศมีของอัลลอฮ์ในตัฟซีรบอกว่า นี่เป็นหลักฐาน ว่าแผ่นดินตอนที่มนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้น มืดสนิทดวงอาทิตย์ไม่อยู่แล้ว ดวงจันทร์ก็ไม่อยู่แล้วอิจชัสุกุวิรตใช่ไหมครับเราจะละให้ดวงอาทิตย์ดับแสง ให้ดวงจันทร์ดับแสงหมดแล้ว เพราะฉะนั้น ตื่นขึ้นมาในสภาพที่มืดมิด แล้วจะสว่างด้วยอะไร นะ เวลาที่เรามีอยู่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ย อย่างเวลากลางคืน เราไม่มีดวงอาทิตย์เราสว่างด้วยอะไรสว่างด้วยไฟฟ้าอ่าถ้าไม่มีไฟฟ้าสมัยก่อนสว่างด้วยอะไร สว่างด้วยเทียนสว่างด้วย ตะเกียง มันมีหลายอย่างที่สามารถจะให้ความสว่างได้ ในวันอัคิรอดวงอาทิตย์ไม่มีให้ความสว่าง ไฟฟ้าก็ไม่มีให้ความสว่าง เทียนไขก็ไม่มีให้ความสว่าง สว่างด้วยอะไร สุบฮานัลลอฮ์สว่างด้วยรัศมีของอัลลอฮ์อัลลอฮุนูรุสสมาวาติวัลอัรวะอัชรักติลอัรดุบินูริรับบิฮาแผ่นดินในวันเกียรติจะสว่างด้วยรัศมีของอัลลอฮ์ س ب ح ا า ه และล ع ا ل ى ตอนที่พระองค์เสด็จมาเพื่อพิพากษามนุษย์อัลลอฮฺอักบารพี่นองครับ การที่อัลลอฮฺตาลาเสด็จลงมาเสด็จมาเพื่อที่จะพิพากษามนุษย์ ในวันเกียรติและทั้งหมดจะสว่างด้วยรัศมีของเรารัศมีของพระองค์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไม่สามารถที่จะรับ แต่ในวันนั้น พระองค์จะทำให้เรามีความมีความอะไรเรียกมีความพิเศษสามารถที่จะรับรัศมีของพระองค์ได้นี่คือในจำนวนตักซีที่พูดถึง นะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะทำให้แผ่นดินในวันเกียรตินั้นสว่างด้วยนูรของพระองค์ในตัฟซีของอัสซาดีนะที่บอกว่า وفي ذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة อัลลอฮฺ تعالى จะให้พลังกับมัคลุกเพราะว่าถ้าพระองค์ไม่ให้พลังกับมัคลุกเนี่ยกับมนุษย์เขาจะต้านรับ หรือว่าจะรองรับแสงสว่างจากอัลลอฮฺ تعالى ไม่ได้ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب หลังจากนั้นอัลลอฮฺตะลาก็จะให้ตั้งสมุดบันทึก สมุดบันทึกนี่มากางออกมาวาจีอับินนบีจีนวชูฮัดาแล้วพระองค์ก็จะให้ บรรดานาบีมาเป็นสักขีพยานนะชูฮัดะตรงนี้ก็คือสักขีพยานไม่ใช่คนตายเฉฮีดนะ หมายถึงคนที่เป็นพยานวจีอบินนบียีนวชูฮดะวกุยาบันะฮุมบิลฮักวะฮุมลายุสลามูและพวกเขาจะถูกสอบสวน ถูกตัดสินด้วยความยุติธรรม จะไม่ถูกอายุติธรรมเลย แม้แต่น้อยววุฟียัตกุลลุนัฟซิมมาอามิลัทุกชีวิต จะได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์ วะฮุวอัลลัมบิมายาฟาลูนและอัลลอฮฺตาลานั้นทรงรอบรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้นะครับ ใครอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในการสอบสวนของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาการช่างการงานในวันเกียรติลองกลับไปฟังย้อนหลังนะครับ เรามีบทเรียนชุดการศรัทธาตะวันอัคราทุกๆวันอังคาร ที่เราสอนอยู่ที่มัสยิดสามกอง นั้นก็ไปฟังย้อนหลังได้เรา ได้อธิบายไปแล้วนะครับ ว่าสภาพการช่างการงานเป็นอย่างไรนะครับ ตอนนี้ถึงหัวข้อสระน้ำของท่านนาบีสุลต่านละฮ์อะลัยฮุะสัลลัมสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับ เป็นการพูดถึงความยิ่งใหญ่ ของ Allah سبحانه และ تعالى เวลาที่เรารู้จักความยิ่งใหญ่ของ Allah เราก็จะไม่ชิริกต่อพระองค์ ไม่มีเหตุผลที่เราจะชิริก ถ้าเรารู้จัก